Поранених можна було взяти в полон. Я б, звичайно, зайняв правильну позицію. Утік, а чи замаскувався. Хіба не новорічний подарунок німецькому командуванню і генералу поліції та СС Еккельну? Невдача, яка невдача. А тут що ті двоє сестра і брат Сашка Колуна. Серед ночі приперлись бісенята. Які які бісенята, справжні чорти, які оці небесні янголи, маршала Говрова і генерала армії Баграмяна. Як же тепер мені бути? Як виконати наказане підполковником Сахаровим? Ніж у спину. І легко, і дуже важко всадити ніж коли кожна друга пара очей так і зирить за тобою. Кротову що? У перервах між акціями живе собі, попиваючи горілку і відвідуючи Матільд та Ізольд. А старшому позалужний тяжко зітхнув, і це зітхання виплалося у тяжкі спомини присутніх тут хлопців, яким зараз позаціплювало як там матінка рідна. Раптом пригадав і вже зовсім сміливішими очима став дивитися на коропа, на кудрявого, який прийняв його до групи, врочисто вручив новенького автомата. Старшою позалужний такий, як і всі інші. Думав про рідну неньку, вістей, од якої немає з того ж липня 41-го. Може, кудрявому зараз показати блокнотики з віршами якогось капітана Русланова, що не прийняв присягу на вірність Власову, перерізав собі в вену, а до цього ще й вірші написав про свої поневіряння. Дісталося в куплетах і особисто Сахарову. Старошой Старшой выучил все рядки на память. Он быстро подскочил и стал представляться, Я Сахаров, звание майор. Работаю здесь, старшиной контрразведки, и все для меня нипочем. Зовут тебя Сахаров, Валькой как будто. Ты был командиром полка. Мало того, что ты продал свою шкуру, ты продал и знамя полка. Хм, Дивно, що Сахаров віддав блокнот з такими компрометуючими віршами про себе. Та йому видніш. Мабуть, у нього інший приціл. Сахаров завжди залишиться чи то з німцями, чи з американцями, чи ще з кимось, хто розгорне боротьбу по всіх каналах проти Союзу РСР. Йому про всяк випадок написати вірш про Сталіна на зразок того, що колись хлопці підспівували в наметі Тараса. От стін Кремля, що з боєм отстояли, мы от врага в неистовом бою нас вожди партия сюда послали, чтоб бить врага во вражеском тылу. От то був би щит, коли б старшой раптом опинився на радянському боці фронту. І він сказав би, що навіть перебуваючи в полоні, у серці носив ім'я вождя. Хоча що Сталіну полонені? Сина свого Яшка не захотів визволити із полону деспот азіатський. Тож у Ласовській газеті за родину і намалювали тебе, Сталіне, мов би ти приймаєш парад Івана Грозного і Петра І, на честь яких кіношники зробили фільми. Весь німецький тил гомонів, що Сталін відмовився обміняти свого сина на котрогось з німецьких генералів чи й самого фельдмаршала Паулюса а я б до них із віршиками, своїми чи чужими під свої, аби замилити очі. А може? І старшою позалужній спитав у кума цибулі, що сидів поруч. Костю, повтори куплет. Мы смерть несем предателям-шпионам. Хм, чего ты раптом? здивувався цибуля і одразу ж відповів ми смертні сьом предателям шпіонам.